أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في محكم كتابه كلمة عن الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فيغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم Cemaat-i Müslümin, İhvan-ı Din, bize burada konuşmak gitmez. Biz adam değiliz, bir şey değiliz, bir şey bildiğimiz yoktur. Bakmak alıp da konuşuyoruz. Fakat Hoca efendiler ki dediler bize çık, burada bir şeylerde mecbur olduk. hatalarımız hocalar tarafından affolma. Şimdi muhteremler bu dünya hayatına geldik gideceğiz. Kimimiz mühletini dolduruyor, kimi daha başındadır, kimi ortasındadır. Gidiyoruz. Kime? Allah'a diyoruz. Fakat hani hazırlığımız Müslümanlar? Hazırlığımız yok. İnsana ölümün ne zaman çatacağı belli olmaz. Hemen alır seni ha. Ne hocalarına güven, ne haciliğine güven, hiçbir şeyine güvenme efendim. Ya Nerede o güneş yüzdüren, hani o güneş sözdüren, şimdi gayip olmuş bunlar, hiç belirmez insanları. Bunlar bir vakfeylerdi, kapıcılar korbaktı, gel şimdi sözülmeye, bey hangi dünya bunları? kimse benim aklımdakiler. Allah bunları istediğine min eylesin. Amin. Bunlar camiyeti, cenneti suret ve dağımıza Müslüman Müslümana bitsin. Bu ne var diye Allah muhafaza Ya bize dediler ki on dakikada bitir bu işi. Gel de sen bitir on dakikada bu işi. Devam et. Gel de sen Hadi bakalım. Tamam konuşacağız konuşacağız. Şimdi daha vakit var vakit var. Vatikan değil, durun. Mevla Teala Hazretleri buyuruyor ki Elhamdülillah. Kullu nefsin zâifatil mevt. Sümme ileyna tücaun. Biz haddimizi biliriz. Vakit geldi mi toplumdan burada durur. Kullu nefsin. Her nefis, her canlı, her can taşıyan, râifatil ölüm tadacak. Atla, ölürsün, yürürsün. İçin gidecek mi? Yok. Ümme ileyna tuzav. Sonra bize döneceksiniz Allah buyuruyor. Aman aman. Sonra bize döneceksiniz. Fakat Sahil ne diyor? Şeyse men mâse fesserâhati meyyiti. İnnemel meyyiti meyyiti rahya. Ölüp de istirahat eden ölü değildir. Öldü, cennete kavuştu, Cemalullah'a kavuştu, Resulullah'a kavuştu, o umduğunu buldu, ona hak etti o ölü değil. Ölü, ayakta gezen ölülerdir. Kaç sene ölmüş olanlar, yeni bir insandan kadersiz olanlar. Dertimiz büyüktür. Büyük defa İslam elden gidiyor. Bu kafir, bu İslam düşmanı bin bir türlü dola diye şeriat-ı Muhammediye'yi kaldırmak istiyor. Ama parlayacak. İstediği kadar uğraşsın bu melun. Parlayacak. Yükselecek. Estaizu billah. Kafadan konuşuyoruz. والذي أرسل رسوله بالهدى لدين الحق ليظهره على الدين كله فلو كره المشركون لو كره الكافرون الله الذي الله Allah, özledir Allah, ki Celle Canuhu Celle Peygamberini hidayet ile gönderir. Ve dinil hak, hak din ile, hak yol ile, şeriat ve ra ile, ondan başka hiçbir doğru yok, odur doğru olan. Müslümanın kitabı olan, onu Allah peygamberini onun ile gönderir. Mevla diyor ki, ben niçin peygamber gönderdim? Ben niçin Kur'an gönderdim? liyuzhirahu aleddin. O dinini, o şeriatini, o Muhammed'ini bütün dinler üzerine galip etmesin. Bütün bazı nesilleri üzerine, bütün kafadan uygun olma şeyler üzerine galip etmesin. Velev şeriye kafirun, kafirler istemeseler de, patlasalar da, çatlasalar da, kudursalar da, istediklerini yapsalar da, Tamam. Gördünüz İslam dinilecek. Müjdeler olsun. İslam dinilecek. Ama Müslüman soruyorum sana. Bu İslam dinleyecek ama senin neyin bulunacak burada? Allah dinleyecek. Bu Müslümanlara kalırsa bunu bilinmez. Mevla dinleyecek. Ama senin neyin bulunacak burada? Yazıklar bize yazıklar olsun. Biz hala onun diniyle bilmemekteyiz. Şeriat gidiyor. Mekteplerde dinsizlik açılanıyor. Senin çocuğunu imansız ediyorlar. hadi Efendi yüzü tutan sakalınla da ağız ağız gülüyorsun. Allah Olmadı. Yapamadı. Vazifeyi yerine getiremedik babalar, analar. Çocukların medreseleri. Çare budur. Bir hasta kan kaybediyor. Yaralan bir kan kaybediyor. Götürdün hastaneye nasıl biliyor musun? Oluk gibi kan kaybediyor. Oluk. Sen ona veriyorsun baklava, börek, kompot, kompost yiyeceksin. Yok. Ne yapacaksın? O nereden kaybediyorsa orayı tamir edecek. O hasta kan kaybediyor. Ona baklava ye, börekle oyunu tutamaz ona kan vereceksin, serum vereceksin. Bu millet hastadır, kan kaybetti. Neresinden? İşte bu medreselerden. Kan vereceksin. Buraya çocuğunu vereceksin. Müslümanlık yapma olmaz. Elhamdülillah Müslümanlık demek olmaz. Bak, şimdi Müslümanlar okuduğun ayet-i kerimeye bir mana verir. Kul Mevla buyuruyor ki de, ya Muhammed buyur, söyle buyur. Ey Müslümanlar, dinleyin burayı bakalım şimdi. Bakalım biz ne hallere düşmüşüz. Bakalım biz ne hallerdeyiz. İn kuntum Allah. Ey müminler, Allah'ı seviyor musunuz? Seviyorsanız Allah'ı, Tekilun yere fettebi'uni. Benim peygamberime tabi olunuz. Ki yuhsitkumullah. Allah da sizi. Ve yavzillekum zülmetin. Günahlarınızı mağfiret etsin. Allahu gafurullah. Şimdi bir derdiniz var. Bunu diyeyim size. Bu, bu. Sizin derdiniz bu. Sakali görüyor musunuz bu sakali? İslam alameti olan. İslam'ın nişanı olan, Resulullah'ın en kuvvetli sünnetlerinden olan, kusura vurulması haram olur, bırakması vacip olan şu sakalı görüyor musunuz? Sakal, Allah'ı seviyoruz dediniz değil mi? Hep Allah'ı seviyorum iddiasında bulundunuz. O zaman bu bırakılacak. Sakal bırakılacak. Bakın, Mevla Teala Hazretleri sizi bugün buraya getirdi, sizi de buraya getirdi, sizi burada karşılaştırdı. Demin bir hadise oldu burada. Gittik işte bu İsmail Ali Allah razı olsun bu böyle güzel hep milleti bu bir maruz yapar. Mevla kat kat razı olsun saydan yapma. Dedi ki, şimdi bakın, emri bin maruz yapacaksın. Kime? Tanrı'nın tanımadığına. Bugün anladım o işin doğru olduğunu. Bir zat-ı muhtereme rastladık orada. Hürmetli bir zat, selam verdiğin ayağa kalkıyor mübarek adam. Esselamu aleyküm aleyküm kaç tane ya? Dedi ona ki şu sakalı bıraksan biraz nasıl adamın ilmi alıp falan. Tamam bıraktım. Niçin bıraktı biliyor musun? Bıraktı ama söylediğinde diyor. Bendeki Hacı Mahmud Efendi Hazretlerine Gaddesallahu Sirreh Medine'de görmüştüm. Medine'yi Münevvere'de Hacı Mahmud Efendi Hazretleri Gaddesallahu Sirreh bana dedi ki Mustafa Ali bırak artık yaşlandım. Fakat ben dedi o zaman kıvırttım ki bırakmadım. Bırakmadım. Bugün dedi İstanbul'dayım dedi. nizeye gelme hiç kaderin yok. Bir Hemen şey dedi, Rize'deyim şey dedi. Hiç böyle bir icadet duydum ama gelmeye karar vermemişim daha. Böyle bir şey yok. Zaten hastayım dedi. arabada da bulunmaz. Böyle bölüp gelmeyeceğim. Sabah bir rüya gösterdiler bana. Ne duruyorsun da hadi bakalım git Rüyada dedi gidiyordun, kalktım buraya geldim. Bak Mevla o anda sizi götürsün yanına, dedi bana gitse Allah. Dedi bu işi Allah yapar dedi. Beni İstanbul'dan sizi nerelerden getiriyor, hiç niyetiniz yokken buluşturuyor, bana sakalı söyletiliyor, bıraksın dedi. Gördün, mü? hikmet billahi. Bunu bırakmak lazım. Resulullah'ı tanıtmamak lazım. Onu anlatmamak lazım. O yüce Resulullah lazım olur bize sonra. Onun bize çok yardımı olacak. Bizim ona çok ihtiyacımız olacak. Bütün peygamberlerin nefsi nefsi diye bağırdıkları günde ümmeti ümmeti diye bağıran peygambere çok muhtaç olacağız. Onun için mutlak galiba. Bir müdür dedi sana ki fabrikanın müdürü. Bu makineyi çalıştır. Sana ay başı bir bölümünü açtırırsın. Sen bütün gün yattın aşağı, ay başı bitsin. Maaş isteme. Utanır mısın, utanmaz mısın? Utanırsın. Resulullah sana dedi ki, ey benim ümmetim Allah'ın sonu. Bak, dünyaya geleceksin benden sonra çok fitneler olacak, benim sünnetime ittiba eden kurtulacak. İşte sana sakal benim en büyük sünnetlerimden biri dedi. Sen yapmadın. Yarın ahirette gidince nasıl sefaat isteyeceksin utanmadan? Adam utanmaz mı ya? Adam utanmaz mı Resulullah'tan? Anır. Ona yakın buyruğa kalır. Gençlere soruyoruz. Ey genç, ben sakalı bıraktım. O pislik istiyorlar onlara. Uzun sakal. Sen sakalı bıraktın, bak. Ne için bıraktın? Benim bir liderim vardı, kim o? Mao. Denilen Şah. Abdestsiz, saadetli Ona uymak için bıraktın diyor. Şahidim ben bu lafa. O genç, o genç yaşta, genç yaşta. Bir Mao denilen, abdestsiz, saadetli, pis, huzur kafire uymak için. O genç yaşta bu sakalı bırakıyor da sen değil ki gece gündüz ağlayan, canını veren, ümmetini bir an unutmayan Resulullah için sakalını bırakamayacak mısın yahu? Daha hala ne durumdayız? Daha hala uyanamıyoruz. Daha hala anlayamıyoruz. Yazıklar olsun bize. Müslümanlar, benim derdim budur. İslam nişanı sakal. Sakalsız adama selam vereceksen tereddüt ediyoruz. İstanbul'a kaç kişi veriyorum, almıyoruz. Ne bileceksin de biz bileceksin Yahudi bileceksin. İslam vicdanı, İslam alameti. Adam diyor ki sakal bırakmadan mahallemde selam veren yok ki sakal bıraktım selam almaktan hiç yapamıyorum. Ben ne diyorum? Resulullah'ın sünnetiyle oynuyor musun? Bu sakalıyla oynuyor musun? Bu e, ne büyük bir sünnetle biliyor musun? Resulullah buyuruyor ki, ''Saliful müşrikîn'' Ey benim ümmetim kafirlere benzemeyin, müşriklere mukavemet acıdır efendiler. Bak acıdır. İnsan zorlanır hakkında. Fakat denmesi lazımdır hakkın. Hak söylenmesi lazımdır. Ve söyleyeceğim. Şu anda gerçek olan bir şey konuşuyoruz. Bir Müslümanım diyen hala huzurunuzdasınız. Hepiniz sade bir cemaatsiniz, bulunmaz bir cemaat. Şu anda İçlize'nin çarşısına hep Müslümandır değil mi? Müslüman. Bir tane al bir tane. Adam. Müslüman. Elhamdülillah Müslüman diyordu. Bir de Avrupa'dan gelmiş olan bir turist. Ya Bir de bunu Yan yana okur. Bak bakalım. Kafir pantolon giyecek. Olamaz. O ceket budur. O drama Gördün mü şimdi? Resulullah ne diyor? Kafire benzemeyin hani? Benzemeyin. Bu kisveyi Muhammediye takılalım. Kafirlere benzemeyeceğiz. Müslümanın elinde televizyon, kafirin elinde televizyon. Müslümanın buzdolabında şarap, kafirin buzdolabında şarap. Müslümanın elinde çıplak gazete, kafirin Müslümanın karısı bak, kafirin karısı çıkmaz. Hani Müslümanlık, laf yok artık. Elhamdülillah Müslümanlık. Ne demeksin canım? Müslümanlık pazarda ne alıyorsun elhamdülillah ile? Amel! Ya bu işler olacak değildi. Bu işler şaka değildi. Bunlar boş lafıdır. Söylenmesi lazım olur. Onun için biz diyoruz ki Resulullah'a uyalım onun sünnetlerini ittiba edelim, onun yolundan gidelim, yarın bizi kurtaracak olan odur, yarın bize yardım edecek olan odur, yarın bize lazım olan odur, onsuz bir iş yapamazsın, onsuz sıratı geçemezsin, onsuz havlu kevzeden gidemezsin, onsuz defterini sağdan alamazsın, odur senin önderin, odur senin liderin, odur benim peygamberim. Allah! Ona uy, ona uy. Onun yolundan ayrılma. Kafire uyma. Senin için gece gündüz ağlayan, ümmetin ümmetin bağıran, Hazreti Muhammed'den ayrılma. Ayrılma ondan. Ya. Haktır. Acıdır. Bak zaten acı olur. İnşallah Buradan söz alacağım şimdi. Burada mücahitler var. Onlardan söz alacağım. Ben Allah Resulüne uymak için sakal bıraktım diye kalkacak mücahitlerden söz alacağım Ya söz alacağım. Bizim davanız olur. Müslümanlık artık görünecek. Artık açıklanacak. İslam yücelecek. İslam rezil olmayacağız. İslam rezil olmayacağız. İslam böyle köşesinde kalmayacak. Kalkacak ayağa. Onun yeri yükselmektir. Kitabullah'ın makamı üstündür. O burada duramaz. Bu sarığın yeri yükselmektir. O kalkacak olmaz. Gözükecek olmaz. Bu kafirler artık korkacak. Korkacak olmaz. Yeter İslam'ın sesinde. Yeter Müslümanların sesinde. Neler çekti bu ülke? Yeter! Yeter! Daha yok! Şimdi Müslüman kavgada kaya! Dinine imanına hiç dokunduğun yerde çekti! Konuştuğun yerde çekti! Bu gerçek! Şimdi bazıları da derler ki mukavatlık dünyada tutulur. Senden korkuyoruz. Hani karı gibi ilim vermesi diye bir şey var mı? Böyle kitaplarda tarihe soracağı, tarihe diyecek ki bırak, o da bırakacak. Böyle bir şey var mı? Bir gün Gebze'ye gittik. Gebze Müslüsü'de, Müslüsü'de. Müslü indi kürsüden Allah razı olsun, sevazulu adam. Sayılar ne yaptırsın Allah oğlum? Müslü indi, Şakir hocamız vardı, onu kitattı. Kadir Efendi İstimai, İstimai'den gidip bir tane adamı sakalıyoruz. Hoca bir hafta evvel sakallık diyor. Bir hafta evvel sakallık diyor, şimdi sakalı kesin. Adam. O ne oldu? Dedi ki, ya bu bizim sahi ölüyordu dedi. Hastanelere bilmem nelere bu sakalı kesmekten kesin. Ne oldu? Sahi meğersem, dedi adama ki bu sakalı kesecek. Adam dedi ki kesmeyecek. İlla kesecek. Ya kesmeyecek. Ne oldu bu sefer? vergisi hakları kalkmışlara yuttum diyor. Gece başladı kocamla. Ölüyor ben. Adam aldı o ülkette hastanede bilmem ne. Dediler karışmıyor. Arada bir şey yok. Herif gidemez. Şey bu ne var diye. Hani Müslümanlık? Gördün mü? Ahmet adam. Dedi ona ki yahu sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın ya? Müslüman et. Hemen yazar Hoca, kalbi boşayacak mıyım? Yok, canım. Mutlaka bırakalım. Ondan sonra ne yapacaksın? Bu başka şeyler için bilekler alırsın. Küpeler alırsın, gerdanlar alırsın şeyler. Fakat içinde şey alacaksın diye bir tarihi hoşunu çekmek Ha işte bu, sen de razı ol bak bana yüzeye işte var, bak sana daha iyi bir şey daha başını razı edeceksin. Ok geleceksin sen de. Vaziyeti idare edeceksin. Budur. Karıya sorulmaz. Sakat karıya sorulmaz. Niçin sorulmaz? En yüksekte de ondan sonra sorulmaz sorulmaz. Şimdi Mevla Teala Hazretleri hadisinde buyuruyor. Benden sonra yani sen Mevla'yı Mevla buyuruyor. Benden sonra bir kimseye daha secde edilmesini murad etsin. Bana secde ediyor. Benden başka bir kimseye daha secde edilmesini gidecek. Ne yapardın? Kadına derdin ki, ey kadın! Kocana secde edin. Dersin bunu Allah Demek kadın kocasına o kadar bağlı. O kadar bağlı. Nerede kalacağınızda secde edecek O kadar. Erkek, erkek şey, şey oluyor kadın. Erkek şey de kadın üzerine sahip. Erkekler sallamune aleyhisselam kadar. Erkekler kadınlar üzerine sahibdirler, katildirler, onlar üzerine amirdirler. Amirdirler. Tefsir-i Kekkap'ta Ebu Şahit Allah'ın aleyhisselamın tefsirinde diyor ki erkekler niçin kadınlar üzerine sahiptir? Niçin erkekler ve sakal eshabidir. Sarık ve sakal kendisinde bulunan ve olan o alimdir. Onun için erkekler kadınlar sevdiler. Kadınların böyle muhabbeti, ödekisi. Erkek kadına bu kadar hakim. Fakat işte burayı. Kadına erkek sakinlik edilemez. Kadına ne derse kadın dinlemeye memurdur kadının kıymeti taşıdı, onu kesmesi haramdı. Dolayısıyla erkek yalnız ne kadar zorlasa zorlasın, kadın her şeyin saçını kesmekte dinlemeyecek. Çünkü ziyneti. Sen kadına bu kadar hamil olduğun halde, kadın senin bu kadar emrin altında olduğu halde, sen kadına saçını kesmiyorsun da, kadın sana kadın kazandı. Kadın ağırlıkla kazandı. Millet ağırlıkla kazandı. Hoca, hoca ne oldu? Zaman bozuldu hoca. Bu zamanla sakal bırakmak biraz tehlikeli oluyor. Zaman bozuldu. Ben şöyle diyorum. Müslümanlar zamana uymayacak. Yanasın. Zamanı kendine uyuyor. Zamana uymayacak. Sakatlıkta hiç zamana uymayacak. Sen zamanla uyacak. Zamana uyarsan imal oynaman lazım. Zamana uyarsan ikna etmen lazım. Zamana uyarsan kimsiz olman lazım. Zamana uyarsan razı olman lazım. Bu zamana uymaz. Anladın? Zamanı kendine uyduracaksın. Zamanı bu şartlarına, bu cüssene, bu sarığına, bu sakalına uyduracaksın zamanı. Uyduracaksın. Müslüman, Mevlamız seçim yoktur. kitap bırakanların hayatım. Sen Allah için kazandıraksın. Allah senden razı olsun. İlâhine afetini mağmur et. Cennetinde cemalinden müsteref et. Daha tanımadım. Allah razı olsun. Bak da dua bilirsin. Daha yok mu? Hani ben? Hani Allah? Hani? Allah razı olsun. Rabbimiz mağlamın Yaptın bakalım. Daha yok bir şey var. Aslan yok bir daha aslan. Hadi bakalım. Resulullah. olacak. Ona tabi olacak. Sor. Resulullah ya Allah. Allah sen Hadi. Yardım verin. Hiçbir engel mani tanımasın. Hakkı vermez. Kurtuluşlara düştü. Kurtuluşlara düştü. Yok. Yok.